для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы, выканаўца артыстка лікапташок. Апейко згадываў, якім паявіўся алесь маёмы у яго кабінеце мінулай зімой на парозе скалінкавіч. Нібы нанова адчуў дужы мужчынскі поціск абветранай пахаладалай рукі алеся. Убачыў заружавелы хорошай маладосцю твар, радасныя, чыстыя, без хмурыначкі вочы. Былі раскіданыя, нецярплівыя роспаты, на яго яшчэ вясковы, кожушок, на новую фасонистую с гузиком на маковце минскую шапку. На ботах расставал мерзлый снег, кропельками мутнел на ошейках, на носках. Боты были сграбные, моцные, добрые и радостная обновка. Вез, мабыть, некий подарунок домашним, поставил ля порога червоны сгнутой фанеры кругловатый куферочек потым ківаліся побач у выканкомаўскім васку, пад ціхі спорны спеў палазоў, пад рыб гужоў, знарок выправіўся ў дарогу і ў яго сельсавет, каб падвесці хлопцы і пабыць разам яшчэ. Лес маўчаў, але па вачах яго, што паблісквалі пад фасоністы шапкай, што ахвотна прагна лавілі ўсё, што выбягала насустрач блізка і далёка, бачыў, што госць яго рады без меры даўно нябачаным палям, снежнай звонкай чысціні і лёгкаму крылатаму лёту васка. У куточках алесевых вуснуў з-за паднятага прыцярушанага снежным пылком каўняра, здавалася кожны момант гатова была зайграць усмешка хоць было весела і глядзець на чужую бесклапотную радасць глядзець і маўчаць не ўтрываў усё ж попрасіў яго прачытаць што-небудзь сваё алесь што ўвесь мабыць поўніўся радасцю сустрэчы неспатольнай цікаўнасцю адчуваннем лёту не адразу нібы зразумеў пра што яго просіць з няёмкасцю ціха сказаў што не хочацца Але падумаў трохі, відаць, разважыў, што адмаўляць настаўніку свайму нядобра і хрыплаватым голасам нясмела павучнёўску пачаў. Выйду ў поле я, ранне маёвая. Ой ты шыр, ты калгасная шыр, Вее хвалямі, мора жытнёвае, хміляць радасць, песня ў душы. Алесь адразу ж сціх і пакруціў галавою, вінавата, як бы просячы прабачэння. Было відаць, што хлопец адчуў сябе ніякавата. Глядзеў на дарогу ўжо з нейкай клапотнай нездаволенасцю, тады так і не зразумеў, чаго той зніякавеў, ці таму, што бачыў яшчэ ў ім настаўніка, трывожыўся, ці таму, што гэта потым прыйшло, чуў у душы нязбытае, даўне, вершы далікацтва. Пазней яшчэ заўважаў, што ў ім у алесе, які не адзін верш надрукаваў, жыве быццам, сарамлівасць за гэты свой занятак, векавая сялянская сарамлівасць перад людзьмі, што робяць іншую сапраўдную справу сеяць, косіць, дбаюць пра гаспадарку. Лепей другіх паслухайце, сказаў алесь вінаватым голасам. Ён пакашляў, скінуў галаву, амаль заплюшчу вочы, адчуў раптам, што замінае каўнер кажуха, нецярпліва аблажыў яго. Як бы задумаўся, а ў голасе раптам паявіліся смеласці і гонар падают снежинки, диаменты росы, падают белютки за моим окном, расчесали вишни шелковые косы и уронили долу снеговый венок. Десять у просторах прозвенели бомы, доцвели пялестки нечие туги, и, сдается, знову еду я до дому переведать родных, близких, дорогих вершы дзіўна хвалявалі. Нейкае незразумелае хараство брала, апаноўвала апейку, апаноўвала ціхай задуменнасцю музыкі, незвычайнымі быццам марознымі ўзорамі на акне, малюнкамі з гадкамі, шчырым адданым голасам таго, хто чытаў на памяць. Калі алесь скончыў, захацелася памаўчаць і падумаць. Самога павяло на ўспаміны на роздум, пазней ужо запытаў: « чые гэта вершы паулюк трус сказаў ён з захапленнем з гонарам наш з універсітэта студэнт наш добры верш гэта вялікая паэзія адказаў алесь у памяці доўга жыў не зусім зразумелы самотны радок дацвілі пялёсткі нейчыя тугі радок які дзіўна хваляваў у прымушаў думаць пра недаступныя таямніцы паэзіі. Чаму цяпер некаторыя пішуць прыгожы, як бы сказаць, няпроста, не зусім зразумела. Яму апейку была недаспадоба самотная маўклівасць. Ён растлумачыў: От у Пушкіна ўсё ж проста: Бурям глою, неба кроет. Ці во глубіне сібірскіх руд. Пушкін добры паэт, Алес запыніўся і задумаўся, як лепш сказаць і паправіўся. Ён быў добры паэт, але ён устарэў, аджыў сваё. Цяпер у паэзіі новыя законы сучасныя. Усё мяняецца, змяніліся і законы паэзіі. А купала. У купала ж таксама ўсё проста. І сучасныя, а ўсё проста ясна. Паміж пустак балот беларускай зямлі, ну як пісал купал узгадвай, Ну, гэта з яго дарэвалюцыйных вершаў, адказаў Алесь. Цяпер і ўкупала іншыя матывы і стыль іншы. Вазьміце яго арлянетам. Купала таксама стараецца ісці ў першых шэрагах новай паэзіі. Праўда, яму нялёгка вызваліцца ад грузу старога. І тады, калі пярэчыў, Алесь гаварыў мякка – без якой-небудзь амбіцыі адчувалася ў тоне яго гаворкі не толькі павага да былога настаўніка, а і добрая, нерастрачаная у горадзе сціпласць. Пры ўсёй далікатнасці сваёй, усё тое, што думаў, ён гаварыў цвёрда, пераканана. Ён апейка сам пярэчыў алесю мякка, як бы засцярогую. Можна сказаць, не так і пярэчыў, як выказваў свае сумненні, не траціў адчування вучань, вырас. У чым іншым яго, пэўна, павучыць можна, а што да паэзіі, то тут і прыслухацца не лішне, прыслухацца ды падумаць. Па-мойму, галоўнае правіла, якога трэба трымацца паэту і цяпер, як і тады, старацца пісаць прасцей, гаварыў тады апіка Алесю. Як можна прасцей пісаць, каб кожнаму было зразумела, каб кожны селянін, кожны рабочы мог, чытаць і разумець. Ну гэта правільна адказаў алесь. Мы аб гэтым акураты стараемся, але ў паэзіі зноў цярпліва ўзяўся тлумачыць ён. свае законы, свая мова, свае вобразы, свой лад. У кожны час у паэзіі былі свой лад, свая мова. Адны ў Пушкіна, а другі ў нас мяняецца час. Мяняецца паэзія. Так было заўсёды ва ўсе часы. У наш час гэты закон дзейнічае яшчэ мацней. Наша грамадства не падобнае ні на што з таго, што было раней. Гэта ставіць асаблівыя незвычайныя задачы паэзіі. Нашым паэтам трэба шукаць таго, чаго ад іх не рабіў ніхто. Адсюль і ўся радасць і ўся бяда. Пушкін гэта выпрабаванае. Да пушкіна прывыклі. Наша ж паэзія, як кветка, што толькі пустила парасткі. Навіна, рунь зялёная. Вядома, мы яшчэ не ўсё знайшлі. Мы шукаем, адказваў яму Алесь. Я гэта разумею. Уся соль, па-мойму, у тым, што шукаць і як шукаць. Па-мойму, заўсёды трэба помніць пра людзей, якія цябе чытаюць і слухаюць. От як хочаш, браце, а я хоць забі не разумею, нашто ў вас гэтыя бурапеніць і карагодзіць. Ну што гэта за словы? Хоць забі, але я не разумею. Хіба ж у нас мала слоў тых, якія ведаюць людзі. Хіба імі не можна выказаць усё, што хочаш. Дык ці ж, канешне, выдумляць яшчэ новыя словы. Мы не можам не шукаць, не здаваўся лесь. Разам з усім іншым і слоў. Можа, не ўсё ўдала выходзіць, канешне, не ўсё ёсць, нямала, канешне, і смеце, але шукаць усё-ткі трэба. Новае нельга выказаць толькі старымі, злінялымі словамі. Новаму трэба і новыя словы. Яны ехалі моўчкі, алесь разам з настаўнікам, запейкам. Толькі мерна спорна секлі ўмерзлы ўеджаны снег конскія капыты, рыпелі гужы, беглі насустрач аснежаныя дрэвы, круцілася поле. Алесь падняў каўнер, схаваў макава-чырвоныя вушы, убіраў бліскучымі вачыма зменлівае яркае хараство дарогі. Ён апейка не ўтрываў, загаварыў першы. Чытаю я бывае дзіўлюся. Столькі арганізацыі развялося самых розных зараз. Мала таго, што полымя, узвыша і маладняк дык і росквіх і ўсплёскі нейкія. Багаты арганізацый не адарваў алесь вачэй ад дарогі і вялікіх і дробных літаратуры ўсе цікавяцца. Мы тут сялян арганізоўваем, адказваў яму апейка, а ў вас усё дзеляцца пераспалосіцца сапраўднае і спрэчкі як-небудзь у будзе у суседзяў. Адсюль збоку дык не заўсёды і разбярэш, з-за чаго спрачаюцца. Там бывае таксама цяжка зразумець сэнс іх, адказаў яму алесь. Іншы раз ніякага сэнсу няма, проста амбіцыя чыя-небудзь загаворыць. Захочацца вылучыцца, напрыклад. Складанае становішча ў краіне, пацвердзіў апейка. Усё зрушылася. Сіла на сілу пайшла клас на клас, От і ў вас там неспакойна чуяў, Да ўзвышы асабліва нядобры душок, і ў полымя ёсць. У іх таксама розны народ, нямала і добрых і сумленных, і ў маладняку усякага хапае, адказваў яму алесь. А ты ў маладняку здаецца, так? Ну так быў у маладняку, А цяпер у нас на з'ездзе стварылі белапы Цяпер я ў белапе. Ты ведаеш, мне адсюль часам здаецца, што там у вас аднолькавыя па духу людзі, пралетары, бальшавікі ў розных арганізацыях, як бы штучна падзелены. І вайну вядуць часта выдуманую, непатрэбную. Ну можа, я памыляюся, але мне здаецца, браце, што б'юць там іншы раз адзін аднаго свае, а нечысці розны сапраўдны пад бокам не бачаць. Так, неразберыхі у нас там больш, чым трэба. На лесе ў лоб лягла клопатная маршчынка. Ну вось я і кажу, снова казаў апейка. Няпростая гэтая штучка, па-мойму. Гурты вашыя. Гурт свой, гуртня свой, бойкі хлапечыя. Калі побач між нашых нечасць усякая лазіць, што прымазалася, у гурты ўшылася, Тут чаго добрага можна трапіць у такую кампанію, калі засляпіць вочы. П'юць там чуў я ў вас некаторыя. Дым ідзе так? Паглядзеў апейка зноў уважліва на Леся. Ну, ёсць любіцелі, прамовіў хлопец стрымана. Гуртамі ж не інакш. Па аднаму ж піць сумна, весяліцца дак весяліцца на ўсю Івановскую. Весяляцца, спачатку весяляцца, а потым за чубы хапаюцца. Гені непрызнаныя, як дзядзькі вясковыя, толькі што за калы не хапаюцца, адказваў яму алесь. Ты, браце, не крыўдуй, апейка нокнуў коня, але я ад душы кажу, як нам адцюль здаецца. Я ў вашых справах суддзя слабы. Мала ведаю сучасную літаратуру, адстаю ганебна. Няма калі чытаць, часам бывае тыднямі газету ледзь упраўляешся прабегчы. Ну і ў нас ёсць літаратура свая, першачарговае рашэнне канферэнцыі, рашэнні з'езду. Так што адстаю я па вашай часці літаратурнай і можа быць, чаго не разумею. І неспадзіўкі дадаў апейка з намёкам. Але і тое можа быць, што і ты ў нечым памыляешся. І ты, і твае таварышы. Ну, гэта, канешне, можа быць, згадзіўся лесь. Гаварылі яны яшчэ нямала але ўжо не пра літаратуру успаміналі школу алесевых таварышаў Ён апейка расказваў пра свае выканкомаўскія клопаты. У гаворцы непрыкметна даехалі да лесу, пад якім дарога разыходзілася на дзве. Адна ў адзін бок лесу ў сельсавет, а другая праз лясок жа к недалёкаму ўжо алесевому сялу. На разгалце хлопец саскочыў. Сказаў Алесю, што мог бы падвесці дахаты, але хлопец заматаў галавой: « Не трэба, дабягу сам, тут блізка. Ускінуў на плячо фанерны куферачак, удзячна памахаў рукою, борздаў кужушку, у ботах у фазоністай шапачцы, подбегам падаўся дарогай да хаты. Адышоўшы азірнуўся, замахаў яшчэ рукою. Едучы маўклівым лесам доўга і радасна думаў пра алеся. Выйшаў хлопец у вялікі свет, распраўляе крылы. От і няшчодрае на хлеб і на пісьменнікаў балотная палеская зямля пачынае даваць свету паэтаў. Няхай ён яшчэ толькі спрабуе голас. Няхай яго пакуль не вельмі шырока чуваць, хто ведае, як ён узляціць потым, калі памацнеюць крылы, калі набярэцца сілы, Хто ведае, можа там паўз лес у палатаным кожушку і шапцы з гузікам, ідзе будучы янка купала, ці не кіцін. Нас і дзеці нашы ўспамінаць з часам перастануць, А ён хлопец гэты, можа у народзе, у свеце век жыць будзе, словам сваім, вершамі сваімі. Так думаў апейка. Яго не раз дзівіла, і цяпер здзіўленне гэта жыло зноў колькі паэтаў, пісьменнікаў паявілася на беларускай зямлі за які десятак гадоў. які десятак гадоў да рэвалюцыі мала хто і ведаць ведаў, што раджаецца можа разрасціся шырока такая літаратура беларуская літаратура народа, які стагоддзямі абыходзіўся без сваёй літаратуры толькі десяток гадоў, як рэвалюцыя узаконіла і мову і літаратуру, дала ім дарог і ось, дзівіцеся як цудоўнаму цуду. Не адно два дрэвы. Лес цэлы расце, ды які буйны, які багаты, за які-небудзь десяток гадоў на добрай савецкай глебе. Якія ж сілы таіліся ў народзе век ад веку, каб не прапасці, не змарнець, за стагоддзі ўціску, цемры, пагарда, здзеку, каб здалець усё, наперакор усяму выжыць, дачакацца свае пары. Векавая прага цэлых стагоддзяў, маўклівых, скаваных, у гэтым радасным імкненні ў магутнай творчай нецярплівасці і сіле. Творчасць наша, познія нашыя кветкі, Як жа расквіціце вы яшчэ праз дзясятак, праз два, тры, 5 дзясяткаў гадоў. Так думаў апейка. Гэта было ўжо зусім нядаўна летам. Дайшло, што хлопец зноў прыехаў дадому жыве ў маткі. Калі выпала наведацца ў адну з блізкіх вёсак, знарок збочыў да алеся. Яму не пашанцавала, увайшоў на пусты двор, дзверы ў хату былі на зашчапцы. Памагла дзяўчынка суседка. Убачыўшы дзядзьку, што азіраецца на двары, пабегла па алесеву матку, тая рабіла штосьці за гумном на агародзе. Матка, вазіраючы рукі аб фартух, Гасціна запрасіла ў хату, але апейка не пайшоў, сказаў, што заехаў ненадоўга праведаць адно яе сына. Прыселі ўдвох на цёплай прызьбе пад ліпаю. Сходнеў са ўсім, паказала яму боль свой старая. Губы яе сухія, патрэсканыя, жаліва смыкнуліся, але яна стрымала плач. Сухоты прызналі. Працэс кажуць. Апейка ўстрывожаны і сам, паспрабаваў як мог супакоіць яе. Учыўся, вучыўся. Ды вось вывучыўся. Разважліва сумна падумала у голас маці. Нішчымніца ведама. У горадзе чула, голодна, багата каму. А яму без помачы, так са ўсім. А ён змалку нямоцны здароўем. Век не даядаў. А тут яшчэ да навукі, такі падкі, Сушы ўсё галаву, мабыць. Ну нічога. Мария Матвеевна пачаў гаварыць апейка. Ён вылечыцца. У мінску дактары добрыя, першага сорту спецыялісты. Бальніцы добрыя, пад наглядам добрым будзе вылечыцца. Не бядуйце да часу. Толькі ось падкарміце, падмацуйце пакуль трошкі. Беражыце. Чалавекам вялікім становіцца ваш сын, ганарыцца сынам сваім сможаце. Я і рада б, што б не бяда ні сухоты і этэ, адказвала маці. А так ён сынок, дзякуй Богу. Грэх паганы, што сказаць. Кожнай матцы такога б сына і ласкавы і абыходлівы, не тое, што маткі, дзіцяці не пакрыўдзіў ні аднаго са ўсякім паздароваецца, кожнаму добры дзень дасць і на работу не ўломак усе яго хваляць. Яна раптам сціхла і спахмурнела, прызналася: Не не ўсе, няправду кажу. Васіль тут сук прыязджаў. З гомеля прыказчыкам там работае, бацька яго жыве уньце раз хату унь. Так Васіль той сказаў: Небагата сказаў, набраўся хомка ў горадзе. Бу казаў лапаць лапаць і астаўся, а? Яно і праўда, Усё добра, от і другі гаворыць. Держыцца Алёшка по-простаму, як усё адно не быў у горадзе. І гаворыць не па-гарадскому, а па-нашаму павязковаму, як бы не ўмее іначай. А ў Васіля таго, дык боты, ой, хромавыя, набаксаваныя. І это як яго, ну, это, гальштук, о, гальштук пад шыю, і гадзіннік такі ў кішэні з ланцугом. І ўсё па-гарадскому, па-гарадскому, па гарадскому дорогой отец, пожалуйста, а? культурны такі. Культурны то Мар'я Мацвеюна, Ва ўсім ім менш як у адным алесевым мезенцы. О, не кажыце, адказала маці. Важны такі, як усё адно колішні пан. З гальштукам чобаты хромавы да калень, ідзе ручкою памахвае гось гэтак зямлі не бачыць, Я як станіскім так здравствуйте как жизнь молодая папяроску эту гарадскую губах держыць ну пан ну ей богу пан Чым же яму Мар'я Мацвеевна пахваліцца другім, калі ў галаве мякіна, спытаў маці апейка. Яно так і праўда, мякіна, адно мякіна, пацвердзіла яго словы маці. Алесь абганяў картоплю. Неўзабаве сядзелі ўжо на ўзмешку, бачыў яго схуднелы амаль без загару твар, вузкія вострыя белыя плечы, зрэбныя, малаваты ўжо штонікі з лапіную на каленях, белыя з наліплай рудаватай зямлёю ногі. Ён быў голы па пояс і былі добра відны рабрыны пад белай скуры. Было відна, які ён худы і змарнелы. Сястра, што вадзіла яму каня, толькі падышла на хвілінку, паздароўкалася і зноў падалася да каня, пасвіла яго наводдаль. Апейка алей сядзелі на ўзмешку удвух. Ну чаму не зайшоў, калі ехаў сюды, папракнуў апейка. Я заходзіў, адказаў Алесь, але вас не было, у раёне адказалі. Ну, пераказаў бы ці паперку, якое ставіў бы. Што вярнуўся на радзіме, што тут? Ай, мала ў вас клопату без мяне, адказаў Алесь. Я думаў бы ўчыркнуць два словы, а потым рашыў: не трэба. Скажы, пеленаваўся. Не першы раз даю вымову. Другі раз, калі такое паўторыцца будзе горш, запомні. Ён усміхнуўся, запомню. Надоўга? Ну, на месяц усміхнуўся Алесь. Ха, болей трэба. На паветры добрым трэба бываць, агародам пакарыстацца, свежай зелянінаю. У рэдакцыю прасілі, адказаў Алесь. У газету я ўладзіўся, рабіць трэба. Летам раз'язджаюцца ўсе з-за гэтага найбольшую ўзялі. Ну, калі падрабіць, як не летам. А што ў цябе з лёгкімі? Як адчуваеш сябе? Алесь паморшчыўся, не хацеў гаварыць а нашли нешта. Зацямнение верхушкі справа. Дасемінацыя, ну ёсць такі вучоны тэрмін. Смертэльнай небяспекі няма, сказалі, але патрэбна лячэнне, добрае харчаванне, добры пакой, здаровы рэжым. У голасе яго чулася іронія. Алеся, чайвацца не трэба, адказаў апейка, але і падсмейвацца таксама ні да чаго. Тваё здароўе не аднаму табе трэба улавіў ранічную смешачку, не даў запярэчыць яму. Будзь разумны. Пішаш тут. Мала. Ну так гультую без сорому. Гуляю, гляджу, адказаў Алесь. А ты гуляй, адпачні, А вершы потым. Самі пісацца будуць. Дарэчы, загараць табе, здаецца, пакуль не трэба. А што ў горадзе? Навучыўся «Ну, багата экзамены, адказаў алесь дык не вельмі і бачыў ён сагнаў усмешку і заклапочана змоўк а потым дадаў неспакойна ў горадзе пошасць розная галаву узнімае усякі бруд на паверх вылазіць ну і дурняў багата што толькі бруты бачаць усюды не вераць што людзі могуць быць і чыстыя ён раптам трасянуў галавою ай хат яны ў балота а павёў бліскучым позіркам па полі па лесе наводдаль, шчасліва заплюшчыў вочы, адкінуў назад голову, шумліва на ўсе лёгкі ўздыхнуў. Ох, паветра ў нас, лесам і лугам, нават у полі пахне. І наогул, рай тут. У мінску ўвесь час у мітусні, А вось тут ціш, воля, думай, колькі улезе. Здаецца, усё запомнілася з гэтай сустрэчы апейку. Але з асаблівым жалем згадваліся белыя вострыя плечы, рабрыны пад белай кволай скурай. З трывогай успаміналася яго іранічнае. Ёсць такі навуковы тэрмін дасемінацыя. А потым ад урача даведаўся, як мае быць, і што значыць гэты навуковы тэрмін. Напісаў яму ва ўніверсітэт ліст, прасіў загадваў берагчы сваё здароўе сур'ёзна паставіцца да хваробы успамінаў вядома і клопатнасць маршчынак на лесевым твары неспадзявана вясёлы ад і захопленая зачараваная ціж воля згадваючы ўсё не бесклапотна ўспамінаў тое што ён кінуў пра бруд пра дурню якія не вераць што ёсць чыстыя але неспакой гэты трывожыў яго толькі на Наогул, як агульная трывожная з'ява, а не як бяда, што мае асаблівае дачыненне да хлопца, трывожыўся адно праз яго здароўе. Адсюль ён чакаў бяды. І вось на табе. Цемру ў кабінеце пабольшала, а ён усё сядзеў на стале, перабіраўся ў памяці, стараўся развязаць неспадзяваную, незразумелую зусім загадку. Выдумка, паклёп прыходзіла зноў у партае самае простае. Наплёў нейкі дурань на хлопца і пайшло. А там надрукавалі і... Думка такая прыходзіла апіку набольш ад таго, што яму хацелася, каб было гэтае самае лёгкае для Алеся. І ад таго, што яна найлепш адпавядала ўсяму, што ён ведаў пра гэтага хлопца. Але цвярозыя развагі адна за адной бурылі гэтае добрае, жаданае, так проста і надрукавалі б. А ўсё ж там блізка было ля газеты. Усё ж відна. Напэўна ж праверылі, узгаднілі, ды да і ясна сказана ж, абмяркоўвалі на камсамольскім сходзе. Калектыўная думка і гэта заводзіла развагі ў тупік. Тая ж самая цвярозасць сказала, што як бы там не было, хоць і абмяркоўвалі, хоць і надрукавалі, але ўсё гэта няпраўда. А ячэйка не магла памыліцца. Ячэйка маладыя гарачыя хлопцы і дзяўчата, якія так лёгка падаюцца настрою. А бываюць выпадкі і дарослым не хапае цвярозасці дарослым, спакайнейшым вопытным людзям. А гэта ж маладыя, гарачыя. Што б там не здарылася, апейка быў перакананы. Не можа гэтага быць. Не можа быць таго, што напісалі. Няпраўда. Не Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых на вальніцы. Выканаўца, артыстка, ліка пташук.